mbok diwadahi kranjang nyewa estrek gawe momot kawul ngecil areh wedok ka adik semanya bareng bedel gedek ketiban paspor

perlu kekayaan dan bisa barang sing terakhir kon lak nyinggung perasa aku sih kon. Sing ndi sih? Ya iku mang lak oh, aku. Go minggat juari sana. Ah? Iya. Tapi lak pisan tok ah. Peng piro? Pisan tapi jangi yo maneh kira. <laughs> Delok, delok mumet kaya kucing kok bong buntut iku. Gak kon durung tau dicakar sama morat marit yo kok. Eling eh, sing dhisik mendhen anggonku aku sik turu ditotot-totot bareng ketok peno. Iya. Nggih, ditolong nggih butuh pinten aku. <laughs> Oh, ono. Cara ngene. Kangen nekak-nekak dhisik. Nanti gak bingung ta? Eh, ngedung sak menuh kae durung petolane durung dangdute. Iki mah ngapalno sampe keplecuk-plecuk gak karu. Lah sing oleh dhuwit sapa? Eh? Ngomong ame. Sing oleh dhuwit. Sing oleh dhuwit ya Mas Tris, tenan pun. <laughs> Tapi aku ro. Apa? Dirasani karo bose, dilungkas iya. rodo papat. Lho, menan. <laughs> Teko wetan ya gak Sakno adu adoh rek. Iya. Iya. Heeh. Lho, safari kan tapi nek safari ya disanggupi. Penduso oh, to. Meta meta meta meta meta. Apa iki? Apa iki? Dadi apa? Ngapa iki? <laughs> Ngap ngap ngap. Ngene wangi ae lho. Hmm, hmm. Raden Mas Beranjang Kabel. Ah. Liru ri. Raden Mas Beranjang Kamit. Ah. Hah, kar karo liru Apa? Dudu. Beranjang kapsul. Lho. Beranjang kawat ri. Raden Mas Beranjang Kawat. Yo. Wes suwe. Lho. Kon wis bedah. Ya apa? Wis sombing. Wis <laughs> suwe wis suwe. Wis suwe. Aku no nyero tahanan. Lawase 15 tamen. 15 <laughs> tamun. Lah. 15 tape. Hmm. Hmm, ya tahun iki 15 tahun. Ya. 15 tahun diukum. No sawah sepuluh <laughs> ngabloe hmm. dihukum ana sawahan <laughs> kok niru endi kok niku dihukum ana sawah kadero sawah sawah dihukum nok sawah lunto sampai sabrene dinane iki aku ocol teko tahanan Eling, nek aku duwe abdi ya iku pak coplok. abdi kinaji pak cokek <laughs> pak codot <laughs> colok colok ri hmm iya pak colok eh pak colok pak colok pak colok eh kau ini siapa <laughs> ayo kan ini dicolok kan gak berangkat nang pak colok ayo betul nukin aja betul nukin aja coba colok eh. ini jawab ini kok honor ini oh enggak kados rajin mas beranjang kawat kok damu yang cari suwe <laughs> kok damu kok buatin mangsut ah mangsul yo panjang abot tangga aku kena pekoro ambek permen Yo, kom bare, mut mutan. <laughs> Superman, Superman. Superman lho. Ya apa ngono Superman? Iya. Lah dinane iki, opo awakmu gak lali tak peseni? Oh, pesenan sama dia. piye? Sama lak mesen celurit ah. Ya, pesen celurit. Kali pecok. Wis kono leno dah. Lho, dere mung pandini prei. Tutu iku Pak Jolo. Oh, pusaka telung warna. Lah, pusaka telung warna nih. Sing gembul geni. Cocok loro rompi untuk kusumo. Hmm. Sing nomor telu keris kolo munyer kolo jengking kolo munyeng kolo celono eh munyang. kolo munyeng ayo eh, coba pak colok iki gongseng kemulau gini pasang ngeno sikil bukin gongseng ngeno situ ngeno male kaya kucing ngono rompine kula damelaken sret kerise kula sekretaren sret ya apa pak colok nek wis aku gawe rompi ambek gongseng iki gagah koyo eno gantenge kaya Arjuna. Yo. Kono cok wedi kange lan dinan iki tak jaluk keringetmu sak tetes. Wah, oh, mboten medal, Den. Benjing awan-awan saged. Kok niki ngomong apa, oh, Pak? Oh, paribasan ta? Paribasan. Teng pundi? Dinan iki aku terno. Yo iku nang bojoku Marbu. Oh, tenggrane mriko, ah? Yo. Monggo, Den. Yo melok. Monggo. Ayo maju. Kok gendenge iki. Ayo maju, Lok. marotua. Aku iki dadi apa aku iki? Dadi marotuane. Beno dadi marotuane marbu'a. Ah, lho, lho marotuane marbu'a. Ah. Ya sapa? Marotuamu ri. Oh, marotuane marbu? marbu'a. Ah. Bapakne markeso. Eh. Marbu'a. Apa-apa to waras keluarga kene kabeh? Pak Morot? Lho. Dadak kula tingali kados anak kula. ranjang kawan. Lah pangling suarane ojo pangling rupan. Nggih padha waras, Nak. Pun suwe ana. Lho. Penoi ngomong apa maro tuwa? Pun suwe ya. Ah. Aku arep takon ambek peno. Nggih. Lah bojo kundi marbuwa? Ah? Lah sing ngurusi bojomu sapa? <laughs> Aduh Pak Colok kok eh, ngomong ini. Ngomong di kok markasan Braolo. Oh iya. Di kawasan apa? Di markasan Kupang panjang. <laughs> eh, Markasan niku lho, markasan Tegal. Ah, markasan Tegal Kaspe. <laughs> Oh, Tegal Pekalongan. Tegal Pekalongan. Mbok Banyumas karo Kok kurang ajar? Apa gak kula werto, gak kula bicara? Nek marpu iku sang bojoku. Nggih. Lah peno kok ngoleh nek bojoku digawa markasan? Oleh mboten jak napa, mboten kula betakaken wong ngomongi meden-medeni ngoten. Oh, benar wong tua-tua berapa sakian apa? Kurang aja. Loh. Ayo, Pak Meni. Ayo, maju. Ayo, ayo, ayo. Ngusur dicek. Peng, peng telungan. Perok lambe. Moro tuh gak melungguno anak. Apa sebabnya kok cukup tapi tiga wong makasar? Anak anjir. Mpun duko niki nak serat. Enten serat. Nah. Oh, anak no, nawa lho. Hmm, ya, niki. Eh, coba tak wajahnya. Nah, niki. Pak Jolok. Nggih, Den. Rumah no, Pak Jolok. Nggih. Surat. Kepada layang. <laughs> Surat kagem Wong tuane Margua. Bener. Dinane iki Raden Mas Beranjang Kawat mati jalaran ketiban areng Kayuwaru. Mawur areng sepikul. Ah areng setongkil. Tengkul sak jengkul. Tengkul areng setengkul. Ah. Ya iki Marpuah digowo ambek markasan aduh aduh aduh napa oh, gusti pangeran napa anak saiki markasan Pak Colok aku nyaluk tolong ambek Pak Beno ayo terno nang ambek markasan monggo monggo ayo monggo ngoten nah lah hei eh, markasan kok ndelok aku kon iki. <laughs> Kamu iya awakmu di markasan. Omong Pak Colok kok arep dirangkep lho. Masuk piro rek bayarane ngrangkep bareng kilo. Eh, markasan. Kados Kang Mas Rajana beranjak kawan. Hmm, bener bener kan. Ya kenapa medhik kula? Aku rene ana perlu ne ambek awakmu, Jan. Anten rempelune bentulune. Cuman kilo meten Ini baseman. Aku melok takon kon kok sok kendel. Kula jaluk bojo sampean. Hmm, kok wani Kena gawa bojone wong tanpa izin ame sing duwe bojone. Sebab kula ditangisi adik kula Subakri. Sopo? Subakri lan iki. Eh, Subakri. Sing Ayo. Sing dadi sapa? alamu! Kaya pegel se lo iki lo. Subakri. Lho, panjene tak akon. Aduh, aduh, aduh. Peno gak iso rapi yo nek rebut bojone wong. Dan gak kurang. Hmm. Ketan gak kurang sego. Bereng ijo kok dikurepno. Gak kurang perawan, gak kurang sing rondo. Jan duwe bocah kok dikurepno. Dikarepno. Ya wis karepno. Dikarepno. Wis tak kadhati tak niati. Cak. Hmm. Soal iki wis pancen tak karepno pancen. Yo. Bodhomu tak pek pancen. Eh kok coke kendel bener. Iya. Wani be aku. Apa sing tak weden? Pancen. Lu malih mah. Lagi apa? Jalo tolong awake bener ya, sing hati-hati. Sing penting bojo sampean sampean tari. Nek gelem percuma sampean belani nek ben oh. gelem. Saiki marpu anak ndi? Jengro marbuah sapa? Eh. Marbuah. Marbuah ayo, kada marbuah. Arek ah, iki gendeng ta ya, Bu. Mosok ada dapuk telur rek. Marbuah. Anten apa? Ngomong ngamuk. Mboten kamas kula mboten purun dirabi kali markasan, kali subakir. Subakri. Lah apa sebabe kok penak sami melayu rene? Kula di dijak kali markasan kula dibijuki. Hmm, kurang ajar betul. Loh. Eh, Hei, subakri. ana apa den mas gak jaluk ya pak Kak jaluk Anak wong loro tak pilih mati oh jadi kau niki wani ambek aku apa mungkin tak meden apa sing gak gawe iki oh, ya iku trijimu <laughs> keris keris oh keris kon gak minta seroyo kancamu lho jelas sapa sing kon cuk-cukno lho dulurku sapa ha iki kang hmm. markasan apa nang Beraulung. <laughs> Beraulung. <laughs> Ana apa? Wis tak jaluk bojomu. Nggih, kok nek panjene nyidam pati, ayo sampan ora iki. Oh, eh, ah. Eh. Kak lego gak ilo, cacakku mati. Hmm. Tenimbang cacakku mati, tenimbang cacakku mati entuk kontak paten. Eh. Eh. Eh. Eh. mati. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Coba krematis. Timbangannya aku ditekel polisi atau tak bunuh diri deh. Aduh, aduh. Mati. Mati, Markasa. Mati coba. Wes, wes. Ujarai. Oh, Kau ini ngerusak cerita riri. Eh, nah, terus merpu ini dipek sopor di kafe mati. Roh kumang di pasar turi. Dodol iku bakaran jagung. Ini lek dirungokno kanca-kanca ludrum dinding. Iki makno ngenyek. Eh, suara aku pas enak beturun. <laughs> Oh, bukan kok kagok ibu sing ngono. Iki ya guyon ya. Iki belajar. Eh, dapuk ora biasa cara mudur. Belajar lah ngomong dhisik ngono teko amit-amit karo karepe. Delok ta, lak delok. Lanjang eh. kawet iki sing ajak cara mudur. Ya mare kanca-kanca. Apa? Apa? Wong nyambut gawe kak seni lho. Iya. Tukang kayu. <laughs> apa? aku yang ngono rek. Wong biasane nang omah kuwi gawe gedhek guling. Kon <laughs> dadek nang ngene. Lah iki njaluk Sepura karo konco-konco sing mirengno iki mang. Banyak kala sing gak genah mang. Kok no ngene iki jare rusak. <laughs> Lho tuh njaluk Sepura penonton tumen ya. <laughs> Lho, lah tumen. Lho lek kok sampun dadek. Totolan toro ngene yo. Geng. menawi lepat lho yo apa gano eleke soal e ludruk masa kini cece ero hmm. zaman biyen iya salah bener dari bener dhewe ae nek saiki masih bener tetep ndelok sepura. ngene ini lho jare yo masih jare awake dhewe ku bener tapi lek wong ndelokku salah ah. tetep awak sih sak durunge ana salah aluk njaluk sepura iku ana bener e panjene ngono iya lak ngono lah jare awake dhewe guyona lah hmm. menghibur ya kanggo kepentingan wong dikai yo apa iki ah. Heh? Ya, seni Bang, iku ayo belajar ngitung po lho. Kok niku mu ku ya apa sih? Terus ngono ta? Eh? Merubah ngitung. Eh, ya apa? masih sampeyan belajar. Oh, ya apa? Ngitung apa iki? Ya apa? Ngitung apa? Ya kembang jagung dipotek awake dhewe. <laughs> Aja sangat kebrojot kon. Kon iki. Ya lah. Sing dhisik kebrojot pindho kon. Kembang jagung dipotek awake dhewe. <laughs> Lho, kupluk ireng arek kapasan. Iya, lho. Iku nongko. <laughs> Karene kimen. Aku lak meteng gendeng iki. <laughs> Kocok diterus nari temenan iki. Oh, terus iki belajar ya. Iya. Hmm. belajar ngitung ngono ta. Lah panjak wis siap-siap ta kirane. Iya, panjake tetep siap ae. Siap. Pokoke tanggalnya gak bareng sik siap ae. Ayo, <laughs> mang mangono. Anjak rolas kok kali 10. Lur Sandi. Tapi ometolo tolo mben ile tekal desa. Lho, hmm. iya, tak tekakno kabar arek cuma kira-kira tekone jam pira, tak tak kandhani. Teko jam 09 rek, jam 09.30 kok lawang tak tutup. Kamale kaya antri. Loh, becek gak kelangan apa-apa. Kono nek kono terus tak obong omong. Maksudku iki ngene lho lho. Hmm. Iso teko gak iso teko. Aku iki tak belajar soal nek nggonmu lak tayupan. Lho cuma ngene lho cuman penting dudu tayupane, tumpengi. Tumpengi. Tumpengi gak agem-agem mrunggi lek kampungku gawe ri. Temenan pokoke nek niat tegal desa. Dangdangan 10 pintal dadi sak tempe. Iku tempe mesti tempe salun-alun. Ya apa 10 pintal? Dadi sak tempe. Dadi sak tempe mung dadi bubur berarti. Cuma tak tari arek-arek, rono rek kabeh, tak tari sapa sing duwe cirian mumpung durung ya. Sebab lek cirian dipangan nak mbledhos sanang awak ya. Iya ah. Kayak sapa sing ngarep iwak bajing ya. Iwak ulo bareng gak iso nyediani. Cuma lek bebek-bebek cilik dipecel ngono ya. Tapi Oh. Ayo nak cirian lho. Apa? iwak bandeng kenek daging kenek wedhus sapi kenek nah nah kon yari iki siri anyanggro apa <laughs> gak oleh mangan tengu wae eh <laughs> lho eh lah sami lu penjalukan sing duwe gawe jaluk wak bajing lah Loh. paling nyoyo bakron lah. <laughs> Kok nembak? Ngawur e kene. Oh iku kanggo ngurmati kanca kok. Oh ngono. Gongi sewani pira kampungku kula kademan. Lho, hmm. Gong telung perangkat itu ditekakno kabeh ganok sing pernah blas. Kabeh pelok kabeh. Contol dadi panitia. Lho, lha aku ping pira panitia wis? Oh, sampai ke Pelayu bareng aku. Tapi sekal desa di kampungnya kartolo gedeng-gedenan. Ini hmm. wis waktu rekes selamatan ke wabeh kodoan-nyanyi. Iya wis rek. Wis apa sakarep muai wong atase wong latihan ae. Iya. Guyon rek iki kak temenan iki mangkong. Kanca lek gak tak guyon lek gak enak ta? Lah lek nganggur ya bojomu jak nanggonku ayo guyon setengah hari ya ya. nganggur kapan-kapan. Eh, kon menen-menen nek duwe organisasi aku duwe jeneng apik rek. Apa? Iki yang mudah ditangkap oleh masyarakat. Pendapat ta? Iya. Mulane oh, sepanduk sing ombo. Heeh. Ya. Sing ombo tapi mal 5 meter. Teko kain apa teko? Eh, teko kain ae jenenge apik iki. Apa kroso dicat. <laughs> Apa Apa apa jenenge iki? Apa jenenge ra? Iki cucu tangkane cucu tak gekno lho. Iya. Apa iki? Sandiwara Lutruk Glegek Samirin. <laughs> Kon wis mudeng-mudeng ae. Wong iki wong papate bingung ngurusi ya ta kadang kae. Wong akeh-akeh. Oh ngawur ae. Wis sampe rek ya. masalahnya kok dirunding hmm. sebab sembarang gue yang penting bersatu bersatu awak dia tanpa bersatu oh buyar yang penting itu galang persatuan dan kesatuan cocok banget mm hmm. sebab persatuan adalah kunci kemenangan, kemenangan banyak nah jangan tapi nak rukun lo lo lo gak kurang sih disandang sih di tangan kuat sampai sampai sapi kan sapi nak titik ya bukan juga <laughs> oh. rukun yo bersatu yo kuat masih masih rendeng bareng gelem bersatu melompok tapi bodoh kali <laughs> Ojo diwat noko no tengah bukti ini mau di pasar. Iya. Hmm. Nyawiji tujuannya nang pasar. Kakek di pasar. Rukun. Rukun hanya ini pada boleh pangan. Kalau senyambut. <laughs> Kenceng. Aku lek eh, keluargane Munawar gak tau nyireni kanca. Lu oh, temenan. Kocok sampe. Kalau keluargane dhewe ciri. Kocok oh, <laughs> gawe. Lek nyireni gak tau. Wis ana kali bahasa ini. Kocok gawe itu mana dia? Iya. Itu. Ayo gawe semene dia. Kon iki kon iki rumah suci ya. Ambek cinta ini nak nisar wite kayu raja. <laughs> Ngawur ae. Bisa, ya? Iya. Iya, boleh dhewe-dhewe rek. Perlu nawak dhewe kepethuk guyon mari guyon. Mulih dhewe-dhewe. Lah ono anu omongan sing kurang sopan dirungokno ya njaluk sepura maneh balap-balik. Ayo, wis to. Ayo ya. takon dhuwit, jane kok takon kunci. Ya Masak ngurusi kunci tok ta? Oh niku. Lah terus sapi sing ndek Kang Samin iki wis kandel. Wis kandel kabeh. Ya wedhus, bebek, kebo, sapi. Karepku ya tak pitung nek wis dhuwit nglumpuk nang tak entekne kene wis. Ngono iku bener tangon niku. Rumah tangga bener tangon niku. Gak ngono aku nganut kekarpamu. Ini eh, nganut apa itu? Kekarpamu sing maksudnya tujuanmu ya apa sih? Diterusno. Ngene lho, ya. wong omah tetangga kuwi sapi kabeh mosok sih awak dhewe rumah tangga pirang-pirang taun no, masih pancet sombong ngene. Lho temenan, ayo jaga bensin, Dik. Mencelek omongane iki. Apa? Kaya arek nom nomin iki. Gengsi. Ha, ah, yo jaga gengsi, jaga gengsi. Ya. Eh, wis omah iki wis temenan. Ya, Pak, omah kene. Lho, enake diboto wis. Botol genah ya apa sih? Dibangun. Lah iya, lak ngono ta, lah dhuwit iku ndi lak ngono? Lah urusan dhuwit gampang. Lah bantane nang ditekakno lho. Karepku iki tak permodern. Cek gak madani omahe tangga sebelah ya. Lah iya omah wis mengkreng ngene. Genteng karang bilang wis. Akeh sing gawe wis. Diganti apa gentenge? Iki kelaras kan diganti. <laughs> Oh, ngono Lho, dadi pandangan iku rek. Ya apa? Iya tapi perhatian iki perhatian gak genah. temenan perhatiannya wong liwat kene mesti leren delok iku ame sapa nawar, lho. Iya apa? Kentumen jaman saiki genteng-genteng laras. Iya apa? Ya iku jenenge genteng, iku. Ya genteng sing api, ya umume genteng ku ya apa sing kuat ngono lho. Nuruti kekarepamu wis sak karepmu, tak umbar kon bangun omah iki wis. Tak gedhek iki, ganti apa iki? Sing enak ya plastik. <laughs> ngene gak wong lanah nyari tampak ta. Nek gedhek wis pangan rayap, Rek. <laughs> Ya apa? Sing enak. Saiki klaras, gedheke plastik. Dibeton neser. Ro apa? Ya apa beton neser ya apa sih? Tuku watu sejina. Ya. Aku tak ngamek beletokan rong tikar. Ditompok ngono. Watu ditompok, terus dipukuk, puk beletokan. Ya wis cukup nang ngebleki sampean ya. Ayo aku bangun no, masa ketinger rong aku kira. Ayo, kok. Ya umume lho ya apa? Ya boto nang ngene sing apik. Terus cendelone dikek endi sing enak? Sing enak dikek ndukur. Dikek ndukur iki lho. enak kok nambe aku ngikis. Ayo terjun tekan ndukur. Dikek jalan gemah. <laughs> Jatur kamare piro? Sing enak ya iki lak ombone piro 8 15 ya. Iya. Lah kamare ku piro? Sing cocok kamare tak garang selikur ya. Iku ama pas Kok iso ngajak kurang iki lho gaya apa? Sopo njaga kene? Lu enak. Iya, nang usum-usum keluargane dumpul nang kene. Ampri nang kene. Kon ku omah durung dadi wis kon undho mono. Ngene iki kraso lho bolot nek desa. Temenan iya. Kaya apa sih wong omah tadi mau ngoro lho, gak kamar selekor iki lho. Ya biasa telu rek. Lah iya ngono sing bener ta. Bapawane iki deken ndi? Sing enak iki ya, didekek kulone benowo. Jange gak tak jawab iku wong krungu. Lho kak ngono sih model, dileter L biasa kan ngono ta. Lah aku lak ngomong wis nari karepmu wis. Tak turuti wis. Model. Tapi ini model letter L. Letter opo? Sing kaya Pak Mas Hadi iki lho. letter apa? Letter O. enak tadi. Eh, enak O. O ora bunder nek. Enak kon olah-olah mlebu sumur. Iya. Nare dalan-dalan dia mumet ae kon. Kebetan gak bangun mari. Iya, Pak. Gak bangun. Ah, kon niku aku iki wis kadung biru itu nggo isin rek, ya apa? Duwe duwe gorene. Hah? Duwe gorene. Eh? duwike dhek sing ngesak ngedul ngidul. Selani karek pira iku? Wingi aku wedi wis tak tekakno. Endi? Lah iki kurang kobokan. Iku gawe apa iku? Ya apa? Gawe apa rong kobokan iku? Mosok digembangun no, oh, Mas. Gawe apa? Dari kon kating goreng kacang. Endi? Ngono lho, pira tau to tak pira? Tok ndi punya? Foto niku. Ya apa? Foto. Gampang nek foto. Iki lho aku. tuku besi tuku besi iki lho kanggo otot-ototan apa kanggo iku lho otomaser kok iso besi ini di sisi ini sampai sampean lah lah karepmu sih di sisi nanti apa nih ya bata wedi ya wong bata jok gopo-gopo rek kok gak kurang wae tonggo iku ala sing tugel-tugel tak juga angin kok males lan niku ya nek wis keren gorene sing ngasak sampean ya iya lambiku cek tambah tipis ngono golek botok ana. Wis ana omah nek ngono. Aku tak golek botok. Iki tambahane dhuwike. Eh, wis gak takon kunci akan niku. Kenang <laughs> oleh kudu dol manuk. Eh? Nah, manuk kari sito tak dol pisan. Lho, temenan rek manuk. Manuk kok dol. Yo, wong iki janget ngetoni perombakan dari waktu kan dol. Eh, kan niku. Lah, jane dhuwe iki lewat wis cinta aku dol apa maneh. Lah, eh, bapak dolen manuke eh, bapak <laughs> ah, lho. Lho, Wah, enak gede suara niko ngono. Wis, ana omah ya? Ana bakal ya? Heeh. ijen-ijenan ini sumpek maneh iki ya apa iki nyambut gawe apa paman iki patik yo duwe garangan, barang cuma mbare aku gak sepiro percaya ngono salah kawitane sing dhisik bengi dikon jaga aku tak usungi nang omah tangga tak jalik dhuwit esuk ditakokno dhuwit tak warah entek ngono wis muring-muring pas aku ya tak toto men tangga perkara dhuwit engko tak sile dhisik ngono jare aku iki mlebut sing apa panjang ini jane gak berubah cuma yang welut ndak sih karbu <laughs> tak toteng karbu ditotor dok ngono tak dikai duit ya tak terima mbak aku lho lah lho wis iki mulai begejekan mana iki oleh <laughs> pedhe ini sing aliane pernah gak ono ta kok pas <laughs> balik pasti kaya apa mang pedhe penuh saya pedhe mana aku sak tepak iki sini mek wong kono mbak Kenapa? Kok bertentang lah, setang petenteng nuruti karapane jumu ya. Purane gak gaknya kok dhuwit saiki lek ben gak iso ngutang tenan saiki gak iso. Mengkali ni mana? Aku ini gak boto duit. Ngomong potong-potong dipotong gak gelem. Ala apa apa? Ala apa? Kita menjumu tuku botol. Eh? Nyelek boto. Wong lanang kono wedok kok gelem. Yo. Yo lo nek dikon tuku bumbu terasi. Wong iki wong lanang tuku botok ae pantes e. Ini bangun to? Lah iya kok mesti jan tak bangun. Dedek piro penuh bangun nang saiki lek gak 300 400 ya sengko. Lho, aja kon ngurusi apa masalah biaya rumah oh, tangga aku. Iya. Diri lu isi jan mutan kena Nah, sepiro dukuring gunung sih dukur suket. Ya sik dukuran dukuran wong arit. Eh, kon iso dukur wong arit. Lho lah wong arit lak ndure suket ta. Lho suket dicaki. <laughs> eling eling eling peking wasiat ta kowe. <laughs> Terus eh pokoke boto sik yo yo. Dimong peno nang Mojosari ya. Iya. Engko gak kenal. Heeh. Tak tanggung dhewe meno gak rupaman tuh. Paman sapa? Lho paman nak digalangan ah. Lho paman mu amin. Lho to hari. Iya. Oh mu galangane. Oh mbok. Masa lho. Oh ni boto isi loro. Cuma contohnya loro tapi mburi. Orang linggan. Iya. Ya loro contohnya ngarep mburi ku lho. Wake sing remet-remet tok ana rong trek ae. Iku dibuak, iku dibuak sing remek iki. Eh, dibuak ta. Kayak semen, semen botol. Semen botol. Wis saiki ya apa? Butuhku ya gak akeh ya gak titik. Piro? 6. 6 ah? Heeh. Saiki regane anu 12 gak salah. 12. Iya. Terus, tang kotak nyang wis. Heeh. Iki lho kestote. Piro iki? Eh 18 setengah. 18 setengah. Iya. Aku nek tengahane 20 pisan lho. Iya. Iya. Heeh. Kapan nang, Bro? Loh, engko rono. Sire-sire jam 4 rono. Engko aku nduk kono. Iya. Engko perlu tak sawakno kendaraan. Eh, wis nggo apa sih nggo kendaraan? Ya, ya perang motor. Perang motor? Iya. Tau to situ to. Iya. Kok oh, kamu trek wong botone niku boto situ iku 5 meter are. He? Kawan. Kawan 5 meter kandele 15. Engko tadi sik iku boto tah embong diketok iku. <laughs> Oh, boto sing cilik ah. Iya. Oh, kelas aku boto sing saiki gawe aku dhewe iki. Ngono. Heeh. Eh, butuh bis ono. Oh, eh, butuh bis ono kok nyetopo jurusan Malang ya aku. Waktu kerto lore. Bis sing tak maksudno iki gedakane bangun sumur aku iki. Oh, sumur. Iya lah kok nyeget pandaan Malang bareng. Ya sumur ta? Iya. Oh, baik banyu. Banyu lah kok sumur kok angel-angel. Lho angel-angel. Ya selek rendeng iku gawe kolam. Iya. Sak rendeng iku ditadahi kabel, iki dikono gano banyu. Karo banyu. Ya iku ae jombe. Ditusi ya jombe taran. <laughs> Anakku sing loro kon tak ngomong. Iya. Kok serbuk-serbuk mulemu. Iya. Lho sing merujuk dadak dadi keblok. <laughs> Kon niku urusan jumur enggak urusan penuh ta? Iya. Jumur kumpan mari. Eh, gue gano pentili aku duwe. Kon iki, Pak. guyon wis begejekan maneh lek kepethuk iki kongen temen niku angel wong aku lho lha iki deluang lho ya wis aku iki angel kongen temen wong tau dadi Bambang Sutejane kudu mbanyol lah <laughs> wis koyo gak kuat temen-temen temen niku tapi ojo muni amblas <laughs> oleh ku guyu koyo wong kentekan kentekan bondo ya men wis kene dhuwit hmm. kono paman ya ya gak mapat lho ojo nama jamino lho kok keliru Lha aku ndoleki Sumini di jalan. <laughs> Sumini lah racun dunia. Mau rae. apa nang men gamino ya pamanmu. Tohari. Tohari. Heeh. Omae lak pancet. Nge sepeda rono ya. Prauto kok. Ah. Lho gak ngono kok lek e prautune kari sepeda nang arep. Ya apa ya apa? Lek e prautune kari telat kok sepeda nang dijek ae gitu kok. Ngono. Perlu nih mbek menawa ono kekurangan duit kok tak ya tak sekolahno. Ya aku mulih ngosek ya. <laughs> Ya wis, Ya, ya. Sing enak namanya Pak Aman nih. iya jae yo teko golek hubungan anu iki botone ana pira kira Ya jelas sih, enggak boleh tak menekai ngono lho lingkaran cek, serang serang tahu empat ngono loh. Ono, ano, ono seket, seket ya bon. Yo kli, pasti kau ni apa sih? Masa kan dulu, betul ni paman mudewi, ini udah kali tak udah segoroi. Lo, ini juglangan ni kau apa lho Udah tak juglangan ni lho kali cilik. Oh, tadi udah dudukan. Iya. Oh iya, nek ya opo sih? Kakane oh. kudu warna-warna. Ono wedi kali, wedi dudukan, eh, wedi segoro. Eh macam-macam sakane wedi tak golek kabeh. Lah nek nang segoro iku golek wedi ya opo? Lho. Eh carane lho. Ono kan gak iso golek wedi segoro iku. Kulak teko kapal keruk iki. Hmm iya. Patune ono watu. Wake, cek watir. Atas kabeh. Ono sing rada gembur. <laughs> Kan ono watu putih, watu ireng. Watu kabeh watu ireng ya ana, watu putih ya ana. Sing kok deleke iku ana empat senune ta? Watu ireng. Watu ireng. Semen-semen boten ono? Ana akeh. Semen-semen terus kuwi tancine ono? Ya akeh kuwi tanci tak jagani wisan. Dhuwit-dhuwit luwih diselingno gak ono Sik ta lo. Kon iki ono wong golek ta? Golek apa sih kesenengan kamu? Ngene ngene ngene ya. Niki, hmm. ah, oh ya lali dhewe kas Pak Wongso. Sampe oh. diatur kenduren. Temen ta? Lho oh, iya dik tas aduk ngene. Malah beneran aku luwe ta no. Waduh iki. Lah kan Nang nang dino gak gelem muleh blas. Lah nek kenduren akeh ae yo. Rene lu ngaten kula. Lu kan anu pamanmu yo omong ngono aku gak sarono. Hmm. Diaturi kenduren Pak Wongso. Wis eh, ae ya? Iya. Eh, aku jar ya. Ya eh, tak tunggu kene ya. Ya tak buka sinyal ya. Anu kuncine duwe anu aku sing rapat, ae ya. Tapi tak kunci pancen iki tak duwe. Iya bener saiki kunjunge wong peteng. <laughs> Sing peteng ki sapa sing peteng? Aku dhewe. Oh, kon Eh, eh budal. Budal ya? Iya. Paman Hari nari menawar iki apa rene tanggare. Tak akali. Atresno dek dhisik. Awas nubruk lanjaran lho ya. Ora apa wedhus kibas kok diatretno. Ngopo prautu kompo iki aku. Kono jane enak-enak lho. Aja enak-enak. Kon duwe salah apa marek paman? Lu temenan. Aku malah lali kate ngomongi kon mang. Lho. Ru iki mang paman wis muring-muring. Waduh golek kon. Lho sak Saruku aku saeling kuwi gak tau duwe kesalahan. Sok ngono kon tau nggudho bebek ta apa? Lho, nek nggudho gak tau nek tau nyapa pancen iya. Lho, la iku salah pangung bebojone oleh wong cinta ya. Nyapa diarani nggudho? Lho, temen. Tak sapa potong pundi yuk. Nang pasar iki. Ambek buyang guyun. gak guyun mosok kate Lho, ya iku kon salah. Sangat beruang ta aku iki. Wong lek nyapa wong cinta men iku gak usah guyang wong guyang guyu iku gak kena. Paman iki ro, mbok waktu sampe nyapa mbok dengkek mbok ya apa? saiki golek peno. Lho kok satemburane gede pamanmu. Ngomong mbak aku. Kandanono kancamu Munawar. Lek panen kepethuk tak asap boto mbak aku ngono. Lah iki timbang aku. Iya, timbang aku diasap boto karo pamanmu. Kumpung durung lho. Aku tak mulai lho. Lho temenono ae. Temenono ae. Mas, ngomong-ngomong. kok ngono. Lah iki diasap temenono apane, Kak? Males tipis. Kok iki apa temenono ae? Heeh. Lho, sapa pamane? Heh. teko pamit ndik. yo, lo, aku pamitan lo. <laughs> Apane kon? Ayo kalau pinter mbak aku lek perkara wulut-wulutan. Lho, Man. Kenduran ta bancaan iki? Kok niki mang undang temenan ta? Bujule aku lho. Prasaku, prasaku. Yo, apa Kok aku bareng nang omahe lakang tutupan ta no? Tutupan. kupang. Oh, wingenane. Kamu ora amune. Wingenane, wingenane. Aku eling iki, Mang. Bapak kon iki ngapusi ae. Mangono ta yo? Sopo? Menawar. Nek kaen ta? Tapi golek boto ati mangono mae. Lah kok ngenteni mana ngono lho. Kok ngenteni peno jare selok susu. Kowe tak susu. Tak kamu bareng ngenteni nono mawan. <laughs> Apa no paman? Lah iya iya apa gak paman? Enten ono paman. Gak aku ngene lek pamanmu panjenengan nek perlu kok konang omah. Sik tas ae. Lho. Eh dalan apa rek? Boto mbok ukurane sing ndi apa cilik apa gede wong boto oh, kene ana kon ngenteni aku lho. Lah nek lurus ya e boto kene iki. Sing cilik karo gede regane dhewe-dhewe. Hmm. Lah saiki lek panjenengan peno butuh duwe wong peno iku nyambut balak butuh koyo. Boto cek kerang-kerang lindan sik durung ana payu ada Ono contoh sing cilik eh, gede. Cilik gede. Hmm. Wis tutu Iya. Celu lek lek anu ya gak sing banter sik tas sik tas. Iya. Ya tutu Ayo bongko tangka kene <laughs> gak iso matek tuwek aku iki rasane. Lah ya apa bendino nitae pikir aku. Sok rumah satu aku gak duwe kesalahan kok terus bab pamane Kartolo iki lho ya apa kok duweni cemburu karo aku ya opo rek. Sopo? Wah, ya. wadah Pak. Sepunten mawon. Nggih, sing iki apa kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten. Lha iso apa? Pak ya. Kali iki apa sing iki apa sing iki? Wadah sing sing gedhe nggih mboten sing cilik nggih mboten. Wong dere kok ya. Sampeyan ya bangun-bangun iki ya Pak. Lha iki kok bener. Wah, kok gak mlayu iki. kan lalu kan kan ngalur kan ngitil kan dikoncol wah musuh kemana Safari. Eh, rungku cek kandel apa cek tipis ri? Wis, wis ri aku tulung ana. Temenan riri. Ndel tolong tolong apa? Wah, wah, kon tak omongi. Saka rumangsaku aku iki dadi tanggane Kartolo gak tahu aku duwe kesalahan karo pamane Kartolo. Kene iki bandar dadu dewek polisi ngene. Ola opo? Rungokno ta ngomong aku iki. Pamane Kartolo iki cemburu ambek aku, aku dienting-enting. Lho cemburu ana persoalane. Lho lah karena persoalane mos apa aku do ber Lah iya nek wong gak ana persoalane cemburu iku ah mustahil. Ah mustajab. Ah, <laughs> oh Kau mustajab bareng. Nah, dulure mustari bareng iki. Kayak kan ganggu keluargane. Lah opo? Nek aku lho gak tau ndudo nek nyapa sing wedok panjeneng iya tepak nang pasar. yuk tempun di yuk lo dek war teng peken yo dari kartolo itu mang temburuan dingki antara miri nah iku apa karo gawane war gak nulungi blek-blek jadi tolong <laughs> jenengane tolong famili kuri dengan rombong dari kuri nulamongan dari pak lek rasa rasane kon seneng nek kancamu mati ngene iki padha dulur ae pamiku Wis ya apa tulung ngono ri. Iki kene kene ring ngene. Kon tak omong ring kok. Lho, Pak, mboten, Pak. Kula, Pak, nuwun sepunten kali sampean. Waduh, sing sing gede ya apa mari sing dikon sing kiwa apa sing tengen sing kiwa nggih mboten sing tengen nggih mboten kada nomor ya soalnya nuruti obong-obongane wong rek lho percaya obong-obongane tiyang tetari iki obong-obongane wak dhewe <laughs> lah lho apa sih wong obong-obongane dhewe lho war waduh Bota ya bapak-bapaknya mak dewe. Antep sing pundi sing iki wae. Ya kan iki nomor 1 sing kita nomor nomor loro. Antep sing nomor 1. Iya. Lalu wong sing nomor 1. Ya apa? Mantep atos iki. Makane bisa nggo nutuk ae abuh pipiku iki. Lah kon niku aja guyon ta. Niat pesen iki nang pesen digawakno ngene ya. Omong amu. Nek aku mungkin tak dhisik kro melok takon wak. Iya iya. Napa niki iki? Iki ya kan ya. Takon, takon. Meneng aja ngelak ngomong. Niki kawetane napa? Iki mah jarine ana daya dari Kartolo, ana daya menawar kabar kawusono. Kabar Oh, panjenengan kok ora terusane. Terus ngono ta. Mang ngono ya. Bareng wis aku teko men apa siki? Karto iki ngomong ana tamu, karto oleh iki. Golek Ngomong sampe nek awe. Karto lopes nek enten tamu karto lo niki. Terus sing karto lo niki sing pundi? Kak, panjenengane Pakto hari iki ngomongnya gak patek-patek mergo gusine melentung. Kata lo apa nang sampean dah? Gini Ngomong kali sampean mm tamu. Mana tamu? Munawar. Munawar. Ngomong. Munawar. Dari tuku botol. Oh, nolo iki mang. Tuku botol. Iya. Terus sampean jawab contoh. Tak jawab contoh ya iki. Eh lah, lakon kok iso wedi mlayu nang karo nggawa contoh lho. Lho wong aku jare genteng genteng terus sampean ngasap botol kula. Sopo sing ngasap awakmu? Mboten sentimen kali kula. Iga. Kurang akal. Sing ngomong jane ngasap kono ku sapa? Dari Kartolo. Kartolo? Kok ya aku ring. <laughs> Kok ini apa sih lo? Oh, apa mas? Kok maman berbuker? Lah ya. Pernah nggak balik botol cak Warta? Kak, kan belum tahu tak balik nanan jaman kelam dengan lo. Eh, pernah nggak balik botol sih? Aku balik botol. Balik botol, man. Kok nggak tahu berbuker ngayu? lah apa ngayu, kan? Oh, dari kata diasap itu. <laughs> Coba sih ngomong. Lah, kan, man. Lah, ya aku sih ngomong. Kalau eh. ngomong ngasap, botol sih ngomong. Nggak, nggak. Nggak, kamane kartole ndelok kok kaya ban kami sira. Kange <laughs> ditipisno terus kok dhewe. Ketembel. Oh nuwun ngomong. Ngene lah nyen tak rek daya menawi tak ulet-ulet gar bola dhuwit eh. kadung mlebu. 20 Pak. Kadung entek. Eh, ya ngono lah. Ya sementara botol diusungi rono menawa wis dadi ya. Wis dadi omah iku didol ngono dadi dhuwit sik bali. Hari didol kok dhuwit nang aku. Iya bali ya hari ya. Iya aku ambek bojoku nggolong kloso. <laughs> Minggat. Kowe digenano kancane gak? Digenano apa wong ngajak loro jane? Balekno lho. Balekno. Balekno 20 sik. 20. Iki ana duwe 50. Sik sesuk 30 sik. Sini 30. Sik ana sik 30. Lah, sik kabar sesuk no sik. Dadi 20 mbek 30 jarak 50. Nggih iki sosok teluk lah sing 20 lho lho kene lak ngutang aku nang 20 sih 20 iki dhuwitku 50 sesuk nang 20 sih lah nek tak jangkep 30 iya jangkep 50 ya nek rene nang ngene lho 50 ndi wong sentek. iya lho kon iki jangkep 50 iki utange lagi saiki nyelit 20 maning lho lah nek kon nyelih aku 30 tak dodol kombongi pitik <laughs> wong ngeling kon kanca mbek aku aku nulung lak jane elek ta e, iya wong prap seduluran niku enak tapi nek nulung iki tetep elek kon di piro bocah piro 20 20 kurang ah Kak wis bisa apa nek bojo ngomong oh, kurang ah. 20 wis. Heh? 20. Kuwi, kuwi duwe pamanmu ta. <laughs> Yo, pamanmu ami. Kon iki malah muruki wong gak iso malah kon muruki pinter yo aku iki. Halo, kon iso nyaur ta gak? Iso, wis. Pokoke robot njupuk ae wis. Ngono ah, ndi sing kok butuhno? Cuma jaga kakek sito ae dhisik. <laughs> Ya. Gua rendeng mana? tak sauri mana situ. Ya. Loro papat sik papat tak kene gandele omah. Gua 10 <laughs> tahun jangkep pisan dadi omah ya. Aku ambek bojoku wis ludes kan. <laughs> Loh, kan iki mung ya apa, Cak? Ya sing ngene menawar iki, Mas. Fotone cek diseliki dhisik menawar. Loh, ulang ngarep lak terop akeh. Ah? Iya, iya. Tapi kaya kaya terop menawar gak tak jak. Ngono lho, ya. Terus diwi cek gak nyaur. <laughs> Gak nyaur. Ya. Tak tambah kon ulek-ulek Ngene lho, lho. Ngene aku dhewe malah. Ngeten lho, Pak Min. Iya, iya. urusan duit kula Dik Kartolo hmm. sementara niki mboten dibalekaken mboten napa-napa Kulo suwun kesadaran sampean kali kula. Iya ya. Boto mawon sampean kirim mriku teng omah kula. Ngono ta. Dhuwit enten kekurangane. Hmm. Pun tak gampang. Ya wis, pokoke turu awakmu. Duwe niku lak gampang kadang. Gampang golekane. Tapi nek kadung pedotis dulurane kuwi wis oh, repot. Repot kan kene. Darai. Ojo mane pedotis dulan gak iso sambungan. Iya temenan. Wong aku wingi nane nek pasar malam kepedotan kolore celana. Sambungane angel. Iso beli tepung tapi nek ono nek iringane toko kok. Toko are iku dulur karo dhuwit lek kanggo aku iku abot dhuwit. Lah. <laughs> Aku muni lah. Ini lho apa tuh? Kabeh ku sing penting kok omong. Iya. Kabeh omong iki nek bener ya dibenerno. Bener. Sing salah ya disalahno. Sing penting teko nang ne paman, paman hmm. lunggu ono ya. Nih, kan iki ya apa sih? Maksud e kursine kula lunggu iso ya. Tundingan. Perkara 20.000 kok tak golekno. Kenal butuh wedi apa-apa nang paman. Paman iki garang gede. Wedhe wis. Wong iki wani torok mas ngene. Ndak pate. barang mlaku mas torok ah. apa apa. Wedi kan dalep kan mboten nek wedi mbon. Niki lho balungan. Oh balungan. Pake lho Mas. Balungane wong kuno iku sing ngene. Oh iya. Kota apa balungane wong kuno. Jaman pekare kowe dirunding lah saiki nang paman ya nduk kono ana sametan ya. Iya. Mbancai sulit Oh, Juli. Juli, manjak Juli. Kucing ngurucu? Iya, asu cili lho. Kita lain lah saiki. Oh, gede ya? Ah. Kalian bisa jenengnya, minca. Oh. <laughs> Ayo, ngomong-ngomong berikan Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,